շենքի բակում, որտեղ հիմա ապրում են Նորայր եւ Երվանդ Հաջյանների ընտանիքները, նրանց հիշատակին Հուշախբյուր խաչքար է կառուցվել։ Այսօր Հուշախբյուրի բացման ու օծման արարողություններ հավաքվել են Հաջյան եղբայրների հարազատները, ընկերները, նախկին գործընկերները, պարզապես մարդիկ, ում համար թանկ է նրանց ու նրանց նման շատերի հիշատակը։ Եկել էին լուր կանգնելու, հիշելու յուրաքանչյուրն իր ներսում ապրող հերոսին, զրուցելու մտքում նրա հետ, ասելու այն, ինչ գուցե չեն հասցրել ասել կենթանության օրոք։ Արարողությունն աղոտ մտքով սկսվեց։ Սա սքո արարողություն չէ, ասում է Որթեկորույս հայրը Միքայել Հաջյանը, այլ հավերժության ճանապարհի հանգրվան իմ զավակների ու բոլոր այն տղաների համար, ովքեր ամենաթանկն են նվիրաբերել հայրենիքին։ Հաջյանների դերդաստանը ժամանակին Արցախից հեռացել էր 220-230 տարի առաջ, գուցե ավելին, բայց ահա դարեր անց մենք ընտանիքով վերադարձել ենք մեր նախնիած հողը եկել ենք ոչ ձեռնունայն, եկել ենք զենքով, եկել ենք գրչով, եկել ենք բասկի ուժով, եկել ենք մտքի ուժով, եկել ենք սատար կանգնելու մեր ժողովրդի ազգային ազգագրական պայքարին, եկել ենք կառուցելու Արցախի պետականությունը։ Ուղին ճշմարիտ է, եթե հայրենիք է բերում, ասում է Միքայել Հաջյանը։ Կորստի ցավը խորն է մեզ ծնողներիս համար ու իմ զավակների ընտանիքների համար, ասում է նա, բայց մեզ ուժ է տալիս ու հպարտ ենք, որ մեր ворթիները չեն մահացել, հավերժացել են։ Իսկ հավերժությունը մահ չէ, դա վերհառնումն է։ Հավատացեք ինձ, ասում է նահատակված տղաների հայրը։ Հավատացեք ինձ։ Ես հպարտ եմ իմ զավակների համար։ Իմ զավակները կատարել են այն, որի շնորհիվ իրենց հայրը կարող է գլուխը բարձր պահի եւ ես հպարտ եմ իմ զավակների համար եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց կյանքն են զոհաբերել Արցախի ազգագրությանն ու պաշտպանությանը։ Իմ խոնարհումը բոլոր նահատակների հիշատակին։ Ժողովուրդը չի պարտվել, ասում է, ու մեր հողերը ազատագրվելու են։ Հուշախբյուրի կառուցման նախաձեռնությունը Հաջյան ընտանիքի բարեկամ ու ընկեր Վարդան Սողոմոնյանինն է։ Նորայրի այրին Գայանե Հաջյանը հուզված է ու միայն երախտագիտության խոսքեր է ասում։ Я очень благодарна Вартану Согомоняну за такую идею родника Хачкара. Это очень трогательно и родник символ жизни. Я просто благодарна Вартану за память, за то, что он эту идею воспроизвел в жизнь։ Արմինե Պետրոսյան Հաջյանը Երևանի այրին սա ընդամենը առիթ է համարում նորից խոսելու տղաների մասին, հավերժացնելու նրանց հիշատակը նվիրումը։ Երևանն իմ համար ընդհանրական կերպար է ասում է, որ падգամում է մեզ ամուր կանգնելու այս սրբացած հողին, շարունակելու կիսատ թողածը։ Զգալով այն նվիրումը, գնահատելով այն նվիրումը, որը տվել են մեր տղաները, սրանից հետո գոնե մենք ապրողներս պետք է ճիշտ ապրենք եւ կատարված սխալներից հետևություններ անենք միանշանակ կարճած մնալով մեր հողին, նրանց սկսածը վերջնա նպատակին հասցնենք։ Հուշախբյուրը խաչքարազարդ է։ Կենտրոնից բուր արածափի մեջ հավաքվում ու թափվում է ջուրը, իսկ ջուրը կյանք է, եւ հուշախբյուրը խորթանշում է մեր հերոսների, ապրողների մեջ շարունակվող կյանքը։ Նորայրի ու Երևանի մասին հուշեր են պատմել նրա ընկերները, գործընկերներն ու մարտական ընկերները։ Մարտիկ ովքեր տարիներ շարունակ ապրել են նրանց կողքին ու գուցե չէին պատկերացնում, որ մի օր նրանց մասին խոսելու են անցյալով։ Հուշախբյուրը բացեցին Նորայրի ու Երևանի զավակները, բացեցին, որ հոր մորդակյանքի ջուրը եւ աղբյուրից խմողներն ամեն անգամ հագենալով գլուխները վեր բարձրացնեն, օրհնելու նրանց սրբացածներին, օրհնելու իրենց նվիրումի ու անznազողության համար, որ կատարել են մեր ապրելու իրավունքը վաստակելու համար։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։